Eta ikusile sumaiten gana jungitin aldi juntan, bai, e, zuke mustrakao edo ez, e, eh, pastual hoi, e, eh, nula edien duzu edo, nula atzaman duzu? Ba, biziki gustatu zaut, biziki biziki. Helenik historian atletik, historia aberatsa da, frantziako irautza aipatia da uh, ba, ba biziki aberatsa da, historia aberatsa, hainiz gauzak uh, ikasten dira. Jo, bestaldetik uh, kantiak mm, ere uh, eh, eh, gustatu zazkit. Uh, eh, aniz kantu bat dira, hamos kantu. Bon, piskat, uh, <laughs> enezek aherran uh, sobera dela, baina, bon, <laughs> e enean gira. E, bon, egerteko usaian, pastoralan emaiten diren kantiak, ez ditut sobera, ez ditut laket. Aldiz, uh, Eh, eh, Pastoraluntan eh, emanak izaiten diren kantiak, bai, gehienak gustatu zazkit, melodianen aldetik, eta, kantu eta kantuz, uh, mol, afen, kantuz hartzeko manera biziki, biziki da. Eta kantariak ere gustatu zazkit, uh, bosain aldetik, eta bo, biziki untsa da bai, usaian kantiak ez dizula haimeste laket pastoletan me, melodian justu ala? Bai, melodian aletik nezake errantzen dako usaian, eh? Baina uh, usaian melodiak ez ditut uh, uh, nola erran Ez no, no <laughs> Usaian ez azkit biziki gustatzen. Na, aldiz, eran berri zerteko, hor entzun dituzten kantuak biziki laket la, Eta aldiuntan beste ikusle baten ganatu zunengia, hoi pagola radugu eta segure bebotza ezagutiko duzia, sorpresa usten daizieta. Bai, zuk nola atzaman duzu? Ha, ah, bena, normal pagolara nuk ez txaterain gaizki dela, Dena gaina araina biziki dela eta biziki derki eman dutela. Bai, prestik dia dagun iganteko? ah, ba, ba, ba, ba. Ah, gaitzeko ekipamentia abiatu dagun Horro prebirtiau, salbe agian den moa derra dukie, dikiau, eta gio hantik ahat uh, eh, prestikutu jentien ere zebitzeko. Sibiatarki, pagolarki, eta ahalkeik eta batek gabe. Eta bai, izi gerri zela egan duzu, zer, bereziki? O, ansamblik ederratuk, ansamblik ederratuk, istoia, lehen lehen ebizik ederrauk. Undarekotz, eh, istoia hoi dena horro buti egiauk. Hoiduk, bon, beti eskolaniak utzi eki, la revoluzion franzez, hau eta hua. Baina beti paizetik ikuzik Eta egiazki, revoluzion frantziako revoluzioniak, baina euskal herritik ikuzik. Eta hor, erranaik, zek, ze kaidin, simpli simpliauk, elhe simplekin eranauk, eta ederki auk. Ez hoi istoian aldetik, e, untsaimanik dela, besta lezuk parte hartu zunin jela bost bat urte behaz e, Petxe Basabu, hogeita zazpi urte Petxe Basabu e, pastualian. Herria, ez da hor, herrita janitxe bazen e, ik, ikusteko bai parte hartzeko prefosta, ez da e, giroa kamiatu dela, denak hor elkarrekin joiten dela? Aba, ah, ba, ba, bai, hor, hor, hor, beitablez, hoita hama zazpi urtein bian. Erran ezak, kasik ordian izan zien beheskuntzak barreatu diela, eta erran ezakek, ordean behesi zienak diela, aitzinin abiatu guaiko pastuala niteko eta ederki, magnifikoki inauk, eta alo, batasunian inauk. Eta biziki hitz ederrekin, eta alo, hitz oikoro intentzione balia ederra